Atvēruši brūces, mēs attīrīsim tās no indes. Kādā veidā? Pirms tūkstošu gadiem skolotājs deva mums atrisinājumu, piedošanu. Nav cita veida, kā iztīrīt brūcis, to var vienīgi piedodot. Tev ir jāpiedod tiem, kas tevi sāpinājuši, pat ja prāts nespēja piedot viņu nodarījumu. Tu piedosi nevis tāpēc, ka viņi ir pelnījuši piedošanu, bet tāpēc, ka nevēlies ciest un just sāpes, atceroties sev nodarīto. Lai ko citi būtu tev nodarījuši, tu viņiem piedosi, jo nevēlies visu laiku justies slims. Piedošana ir tava garīgā atveseļošanās. Tu piedosi, jo jūti līdzi pats sev. Piedošana ir sevis mīlestības izpausme. Piemēram, šķīrusies sieviete, iedomājies, ka esi precējusies desmit gadu un vīrs tev nodara lielu pārestību, kas beidzas ar pamatīgu strīdu. Tu izšķiries un tik tiešām ienīsti savu bijušo. Dzirdot viņa vārdu, tu sajūti sāpes vēderā, tev nāk vēmiens. Saindētās emocijas ir tik stipras, ka tu vairs nespēj to izturēt. Tev ir nepieciešama palīdzība, tāpēc tu ej pie psihi, psihi, psihoterapeita un saki, es jūtos ļoti slikti, Esmu pilna dusmu, greisirdības un skaudības. Tas, ko viņš izdarīja, nav piedodams. Es ienīstu to vīrieti. Terapeits paskatās uz tevi un saka, tev nepieciešams atbrīvot savas emocijas, izgāst savas dusmas, tev nepieciešama liela dusmu lēkme. Paņem spilvenu, ko tam sit un izgāst savas dusmas. Tu izpildi viņa no, norādījumus, piedzīvo lielu dusmu lēkmi un atbrīvojies no saindētajām emocijām. Šķiet, tas tiešām darbojas. Tu samaksā savam terapeitam 100 dolāru un saki, liels paldies, es jūtos daudz labāk. Beidzot tev sejā ir smaids. Tu izēj uz ielas un uzmini, kas tai mirklī brauc tev garām. Tiklīdz tu ieraugi savu bijušo vīru, dusmas atgriežas, bet nu ir vēl sliktāk. Tu atkal skrien pie terapeita un samaksā nākamos 100 dolārus par dusmu lēkmi. Emocija atbrīvošana šādā veidā palīdz tikai īsu brīdi. Tu vari, tu vari atbrīvoties no neliela indas daudzuma un justies labāk kādu laiku, bet tas nesadziedē brūci. Vienīgais veids, kā sadziedēt savu brūci, ir piedošana. Tev ir jāpiedod vīram par nodarīto pārestību. Tu esi piedevusi tad, ja viņu satiekot neko vairs nejūti. Dzirdot šī cilvēka vārdu, tev vairs nav emocionālas reakcijas. Ja tu pieskaries brūcei un tā vairs nesāp, tad zini, ka esi pilnībā piedevusi. Protams, tur paliks rēta, tāpat kā uz ādas. Tu atcerēsies notikušo, bet reiz sadziedēta brūce vairs nesāpēs. Varbūt tu domā, nu ir jau viegli teikt, ka nepiedot, Es mēģināju, bet nespēju. Tu nespēji piedot priekšstatu un spriedumu dēļ, bet tie nav patiesi. Tu nevari piedot, jo esi iemācījusies un vingrinājusies nepiedot, kļūsi par nepiedošanas meistaru. Bērnībā mēs piedā, piedevām instinktīvi. Pirms saslimšanas ar garīgo slimību bija vienkārši un dabiski piedot. Mēs piedevām citiem gan arī stūlīt, Ja divi bērni rotaļājoties saķīvējas un iesit viens otram, tad raudādami skrien pie savām mātēm un sūdzes, viņš man iesita. Mātes iet izskaidroties. Viņām izceļas liels strīds, bet bērni piecas minūtes vēlāk jau atkal spēlējas kopā, it kā nekas nebūtu noticis. Toties mātes tagad ienīdīs vienu otru visu mūžu. Mēs piedzimām ar spēju piedot, bet zini, kas notika? Mēs iemācījāmies darīt otrādi un, nu, Piedot ir ļoti grūti. Kad kāds tev kaut ko nodara, tu mēģini aizmirst visu, izmest no savas dzīves, tas kļūst par lepnuma karu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu nozīmī, nozīmīgums pieaug, kad nepiedodam. Mēs jūtamies daudz svarīgāki, ja varam teikt, lai ko viņi, lai ko viņa darītu, es nepiedošu. Viņas nodarījums nav piedodams. Īstā problēma ir lepnums – lepnuma un goda dēļ, un lai atgādinātu sev, ka nevaram piedot, mēs piemetam malku netaisnības ugunskuram. Uzmani, kurš tādā veidā cietīs un uzkrās arvien vairāk saindētu emociju. Mēs cietīsim par visu, ko dara apkārtējie, kaut arī tam nebūs nekāda sakara ar mums. Mēs iemācāmies ciest arī tādēļ, lai sodītu to, kurš mūs apvainojas – Mēs uzvedamies kā mazi bērni, dusmu lēkmē vienkārši pieprasām uzmanību. Es nodaru pāri sev, lai tikai varētu pateikt, redzi ko, es izdarīju tevis dēļ. Tas skan smieklīgi, bet tieši to mēs darām. Patiesībā mēs vēlamies teikt, Dievs piedod. Taču neteiksim ne vārda, pirms Dievs neatnāks pie mums un nelūks, lai piedodam. Bieži mēs pat nezinām, kāpēc mūs ir sarūktinājuši vecāki, draugi, dzīvesbiedrs. Mēs esam noskumuši, un ja kāda iemesla dēļ otrs lūdz piedošanu, to līdz saka, sākam raudāt un sakām, ak nē, piedod tu man. Sameklē sevī to mazo bērnu, kuram ir dusmu lēkme, paņem savu lepnumu un iemet miskastēm. Tev tas nav vajadzīgs, aizmirsti savu nozīmīgumu un lūdz piedošanu, piedod citiem un tu redzēsi, ka tavā dzīvē sāk notikt brīnumi. Pirmkārt, izveido to cilvēku sarakstu, kuriem tev vajadzētu lūgt piedošanu, un dari to. Pat ja nav pietiekami daudz laika, visiem piezvanīt, lūdz viņu piedošanu savās lūkšanās un caur saviem sapņiem. Otrakārt, izveido to cilvēku sarakstu, kuri tev darījuši pāri, kuriem vajag piedot. Sāc ar saviem vecākiem brāļiem un māsām, saviem bērniem laulāto, draugiem mīļāko kaķi, suni, valdību un dievu. Tu piedosi visiem, zinot, ka viņu nodarītajam nav nekāda sakara ar tevi. Katrs sapņo pats savu sapni, atceries? Vārdi un darbības, kas tevi sāpina, ir vienīgi viņu prāta dēmonu darbības rezultāts. Viņi sapņo, un tu esi tikai otrā plāna aktieris viņu sapnī. Citi neko nedara, tevis dēļ. Ja tu to apzinies un neuztver personiski, līdzjūtība un sapratne aizvedīs tevi līdz piedošanai. Vingrinies piedot. No sākuma tas būs grūti, bet vēlāk kļūs par ieradumu. Vienīgais veids, kā atgūt spēju piedot, ir vingrināties. Tu vingrinies un vingrinies līdz spēj piedot arī pats sev. Kādā brīdī tu sapratīsi, ka ir jāpiedod arī sev par brūcēm un indi, ko esi sev radījis pats savā sapnī. Padevis sev, piedevis sev, tu sāc sevi pieņemt un mīlestība aug. Piedod sev, tā ir augstākā piedošana. Sakopo spēkus un piedod sev visu, ko esi šajā dzīvē izdarījis. Ja tici iepriekšējām dzīvēm, piedod arī to, ko esi darījis tajās. Priekšstats par karmu ir paties tikai tāpēc, ka mēs tam ticam priekšstati par labo un ļauno liek mums kaunēties par to, ko darām. Mēs, mēs, atzī, mēs atzīstam sevi par vainīgiem, jūtamies pelnījuši sodu un sodām sevi. Mēs ticam, ka mūsu tic, rīcība ir tik netīra, ka to vajag iztīrīt. Tikai tāpēc, ka tu tici, īstenojas tavs prāts, lai notiek. Tev tā ir patiesība. Tu radi savu karmu, un tev par to ir jāmaksā. Salauzt priekšstatu par karmu ir ļoti viegli. Vienkārši netici tam vairs, un karma būs pazudusi. Tev nevajag ciest, tev ne par ko nav jāmaksā. Ja tu spēj sev piedot, karma vienkārši pazūd. No šī brīža tu vari sākt visu no sākuma. Dzīve kļūst vienkārša. Piedošana ir vienīgais veids, kā iztīrīt emocionālās brūces. Piedošana ir vienīgais veids, kā tās sadziedēt.